і хто гэта так выразна можа чытаць на людскіх тварах хто гэта так умее залезці ў чужое сэрца і дазнацца там пра ўсё можа яшчэ і самаганна не ведала выразна якая важная часіна ў яе жыцці на надыходзіць, а ўсе ўжо ведалі. Ведалі больш за самую Ганну і гаварылі больш, як ведалі. Ведалі нават, што Ганна гатова адрачыся нават ад бацькоў калі не будуць дазваляць ёй ехаць разам з каморнікам, ведалі з якога дня і як пачалося ў ганны і каморніка кахання, ведалі колькі каморнік будзе браць гэтую зімою пенсіі і колькі будзе браць паслужыўшы два гады, каб адно было спакойна на свеце. Выходзіла, што бярэ ён нешта чутнее 80 рублёў кожны месяц і от пачалі зайздросціць і ганне і барановичу нават кум барановичаў і той гаварыў раз я чалавек не зайздросны і нікому ніколі я не зайздросціў і зайздросціць не хачу якім я ўрадзіўся такім і памру чужога мне нет патр... ну не патрэбна каб мне адно Бог даў здароўе сваё спажыць. Але магу сказаць, што Юлік хоць і кум мне, але чалавекан от які. Не мог хіба каморнік да мяне на кватэру застацца ці што? І ў мяне хата не горшая за яго, Ды не На ўзах лапы побегка под дно чалавека да рук прыбраць а і прыбраў лепшага зяця са свечкаю не знойдзеш а хіба моя дачка брычэйшая ці горшая за яго ганну Праўда гаварыў ён гэта толькі сваёй жонцы Аднак жа назаўтра сабастыяніха, як сталая жанчына і гаспадыня, гаварыла суседкам. Бог з імі, нашто мне ў чужыя справы ўмешвацца, не моя гэта справа. Каму якая справа да каго? Гэта гэты самы Янка Вашынович? Дык жа ён злуе на кума свайго юліка, што той маецца аддаваць за каморніка дачку. По-мойму, чаго тут злаваць, калі сапраўды там дзяўчына як лялька адно паглядзець на яе, Інаяк кветка гэтая юлькава Ганна і вучоная і прыгожая і натуры добры і працавітая яна табе ўсё зробіць цяго дагледзець у яе не будзе як у іншае ў хаце непарадкаў это не дзяўчына а золата не то что я что-небудзь маю проці вашыновича ці проці яго дачкі яны мне аднолькавыя прыцелі у і вашынович і баранович і не люблю я ў чужыя справы ўмешвацца бо ў чужую гаворку язык утыкаць але далёка яшчэ той да барановичавае ганны Гэта не абсудак, а праўда. Я не кажу мы родныя, што вашыновічава дзяўчына дрэнная ці якая-небудзь няўдалая. Не, нашто гаварыць, нашто вытумляць і тая і зробіць усё і паслушная і умее ўсё і нябрыдкая але калі паставіць іх поплеч дык вядома што Ганна ой <laughs> няма чаго і раўняць на гэтым гаворка спынілася але жонка баранновічавага кума назаўтра прыйшла сварыцца да сабастыянікі Нато ты гаварыла што моя дачка нікуды не варта што яна і няўдалая і дурная і нічога рабіць не ўмее брыдкая калі гэта я гаварыла учора кому людзям думаш я нічога не ведаю бо і не ведаеш ведаю ты А ты чула, як я гаварыла, чула, Каб ты гэтак царкоўны звон чула, Каб гэтак і чула. Усе людзі чулі, як ты маю дачку бэсціла. Што табе моя дачка зрабіла, што ты яе абгаварваеш, а? Яна табе шкоды, якое нарабіла ці што? Або я табе что прыкрае зрабіла Чаго ты вяжешся до мяне Людзі добрыя палосквае чужыя косці ды яшчэ чаго вяжешся Якое ты ліха табе святая Я про твою дачку нічога кепскага не казала А што ж я гэта казала? а можа і ты чэрці цябе ведаюць чаго ты прыстала як смала я да цябе не іду паднімаць у цябе ў хаце гвалт гадаўка ты каб ты сваіх унукаў не аглядала заткні ляпу я цябе не чапаю каб цябе сарочка не чапала а от зараз як зачаплю за каўтуны з хаты за каўтуны гэта ж ты каўтунаватая брэшаш у мае радні ніколі каўтуна не было это ж про твайго деда людзі гаварылі што і памёр з каўтуном каб твае лукі дай божа аб каўтунелі і вашыновичиха выйшла з хаты моцна бразнуўшы клямкаю Собастаяніха нейкі час лаяла вашыновичых пакуль даставала з печы хлеб а пасля пайшла да суседкі скардзіцца про леся гаварылі менш можа таму што алесь быў мужчына то і апроч таго не заўважаў ніколі ніякіх гаворак і забываўся на іх. Все шэсць дзён да ад'езду каморніка гаворкі гэтыя даводзілі ганну да слёз. І найцяжэйшымі былі тыя хвіліны, калі пасля ўсіх гэтых гаворак прыйшоў алесь і застаў яе дома. Раней два разы ён не мог усё застаць яе. Цяпер яна была на прыгуменні, а ён убачыў яе загародаў. Убачыўшы яго, яна засмуцілася, і вострая трывога яе павялічылася. Ганна. Значыцца, ўсё скончана. Ганна маўчала. Канец усяму Чо ж ты молчыш? Не попракай мяне так. Нічого не скончана, Чо ты на мяне так глядзіш, алезь, Ты послухай. Ну что? Алесь, родненькі, ты послухай, Ну я слухаю, Слухаю я. Яна раптам затрэслася ад моцнага плачу прыпёршыся плячом да яблыні. Алей стаяў узлёгшы на нізкі плод і глядзеў на яе. Усяго некалькі хвілін цягнулася гэта: Алесь, ну, Чаго ты такі злосны, Нязлосныя, чужы. А якім жа мне быць яшчэ? Нешта яна як бы хацела зрабіць ці то сказаць, памкнулася падысці да Алеся. Зняла з заплаканага твару руки алесь маўкліва і жорстка глядзеў на яе. Яна зноў здрыганулася ад плачу і кінуўшы ўсё, пабегла ў двору. Алесь тут доўга не стаяў. Было яму прыкра, нядобра, вярнуўся агародамі назад папрабаваў узяцца дома за работу все валілася з рук тады ён надзеўся чысцей і пайшоў у ячэйку Волька пералічвала старыя нейкія запыленыя паперкі, шывала іх суравымі ніткамі. Нікога не маешся. Рана ж яшчэ. Все прыйдуць, не ведаеш, адкуль жа я ведаю, мусіць усе чого ты такі які нейкі ён сел насупроць яе заўважу нос у вольки кароткі і прыгожы чуть завостраны на канцы вочы маленькія рыжыя твар з дробнымі рысамі яна смеецца або гаворыць віддаць два рады густ залатых зубоў і наперадзе ў версе аднаго зуба няма цёмная дзірка Чаму тебе завуць вастраносаю у цябе не такі ўжо і востры нос хто это выдумаў на цябе Чаму это табе раптам у галаву ўзбрыло Няхай бы ты сабе зуб уставіла, а то ж прыкра светіш чорнаю дзіркаю что гэта на цябе найшло сёння няхай бы ты чысцей адзявалася клапацілася трохі больш аб сваім харастве ты ж не брыдкая ты ж нават прыгожая каб ты адно адзелася як мае быць напрыклад рудую сукенку с таким вузенькім паясом спрытны гэтакі дасціпны гарнітур з вузенькім каўнерыкам ніжэйшые тобе вельмі шлоп да тваіх чорных валос і рыжых вачэй слухай волечка пашы сабе рудую сукенку что ты выдумаў ну куды табе гэтая блузка по-мужчынску пашытая аж каўнер карак подпірае адзенься ты пожаночай а что табе мне нічога дык нато ты гэта клапоціся я так як сабе хочаш Дык на что так говорить? А ты уже так и зацікавілася, от баба, Пайшоў ты. Раптам алесь адышоўся да акна, паглядзеў на дрэнна збіты з ледзьве абгаблёваных дошчак стол і пачаў гаварыць ці то вольцы ці то сам сабе, глядзеў адно месца паверх стола сам тамаш падаў думку про алейню даручым гэта яму няхай подумаем а я сам возьмуся за сыроварню ты разам со мною про малочное таварыство табе сярод баб давядзецца языком попрацаваць праз год ці два новы перамер зямлі Я яшчэ буду доўга жыць на свеце. Нашто новы перамер? Знойдзецца шмат, што ў калектыў пойдуць. Тут табе давядзецца языком працаваць. Тут языком мала што зробіш. Раней зробім, а тады ўжо языком. А што? бачыў кум солнца. А клемусь няхай каля капелі свае круціцца. Я яму дзяка прыпаручыў. Няхай граюць, адна што сукін сын п'е здорава клемусь. Я яго адучу. Няхай выпівае патроху, калі яму так хочацца у меры значыць <laughs> Чаго ты что ты яму дазволіў выпіваць у меру так сабе трошки і Бога хвалі і чорта не гняві мерачка ніякай меркі павінен просто ўзяць сябе ў руки Волька ўздыхнула А ён добры хлопец, клемусь але ну пэўна адно что маладзейшы за цябе на гадоў мусіць 8 ідзі ты дык брат сёння ж пойду да тамаша Няхай мне план разгорню пра гэтую сваю алейню, раз ён так з ёю носіцца. Чорт яго бяры ўсё. Усё неважно. Что? Усё іншае, іншае ўсё. Родненькая ты моя. Что гэта ты? Волечка, ведаеш ты что? Ганна мяне адцуралася мусіць с каморнікам поедем каб ты ведала я табе гаварыла нічого ты мне не гаварыла і ніякія гаворкі тут ніколі нічога не зробіць я это ведаю сам ведаю что тут не гаворки не развога кому ж так ведаць як не мне ты мне от тлумачыш ты Нічога я табе сястрыца не тлумачу. Вельмі сумуеш. Не ведаю, Ці гэта сум, Ці гэта толькі прыкрасць такая. Ну, здаецца, ідуць. Заўсёды позняцца, а? А нашто табе раней? Вот хаця пагаварыў са мною. Ну добра. Пачала збірацца ячэйка.